kuri mwebwe mwese mubandanya mukurikira radio isanganiro ndabaha mu makuru mu kirundi tubafitiye kuri no mutaga ayo nayo tukayahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira kuba Burundi werutse kugenwa kurongora umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ingingo zifise ingaruka nziza zirashobora gufatwa ku Burundi umuhinga mu bya politike n'imigenderanire akaba n'umwigisha muri kaminuza arabisigura murano makuru isekeza ryo kubangurira inka kurushinge rushinge ryatanguye mu ntara ya ngozi kuruno wa mbere muri iyo ntara hakaba hitezwe kuzobangurirwa inka zigera ku majana atatu bucana yandi y'inkino nk'uko mu bimenyereye buri munsi wa mbere tubaganirira ku bijyanye n'inkino uno munsi tukavuga ku bijyanye n'urukino rwa sesifudu aho umuhinga asigura ingene rukinwa n'abahagarikizi baba barugize ingene bangana amakuru sayo gusa turafitiye n'ayandi Eric Uwimana ni wari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikro mwumva Jerome Akizimana nongeye kubaha ikaze kuri radio eh, ku bategetsi bahari kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri Eh, bagerageza gusubiza eh, nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yari yabivuze yuko rimwe mu mahangiro yiwe ari ugusubiza isura nziza y'uburundi eh, mu makungu icyo ni icya mbere rero icya kabiri ikintu gikomeye rwose ko uburundi aba ari bwo burongora ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika y'ubuseruko kuko burya uko bisanzwe bimeze muri mwe n'ayo mashyirahamwe ingingo nyinshi zifatirwa hejuru Eh, si muri aya mashyirahamwe gusa ni no mu migenderanire y'ibihugu burya ibintu byose bibera ku rwego rwo hejuru donk umukuru w'igihugu cyacu ari we atwara iryo shyirahamwe ry'ibihugu bya afurika y'ubuseruko hari ingingo nyinshi zishobora kugira ingaruka nziza ku burundi zizofatwa zitofashwe mu gihe atobaye uburundi aribwo bwo burongo ishyirahamwe rya afurika y'ubuseruko icya twumvaga aho twagize mu gihe uburundi bwanse gutwara icyo kibanza mu myaka iheze ari akahe nta woshoka avuga by'ukuri yuko uburundi bwagize agahombo kuko igihe uburundi butemeye gutwara iryo shyirahamwe kandi aribwo buramukiwe usanga hariho izindi mvo zifatiye na cyane cyane hagati mu gihugu hari ihangiro imbere yo kugarukana umutekano mu gihugu yo gutekanya igihugu hanyuma hakaba n'ikindi kibazo cy'uko hari hari ibibazo byinshi hagati y'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'ubuseruko wasanga byari bigoye yuko igihugu gishobora guca cyihutira gufata ingingo yo kurongora iryo shyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko kuko n'ubundi gushoka ritwara iryo shyirahamwe bitaboneka neza inyungu bizozanira igihugu usanga atakamaro bifise nicyo gituma ko biba uno munsi twese turi ko turabona yuko hariho ibisata bimwe bimwe mu gihugu biriko biratera intambwe cyane cyane icyo gisata cy'imigenderanire nyine nibaza yuko bibaye hageze ku bijyanye n'ibirarane Burundi bufise muri uwo muryango Dr Guillaume ndayikengurutse avuga ko Burundi buriko uburariha kandi buri ku ntambwe nziza anavunira kagohe uburundi mu gihe butwara uwo muryango kuraba ko intererano itangwa muri uwo muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko itongana ku bihugu byose bivanye n'ubutunzi bw'ibihugu bigize hari ikiziga cy'umuntu cyatowe mu gatondo cyatowe eh, mu gatondo k'uyu wa mbere ku ibarabara ry'umunani ni ku musenyi muri komine mpanda intara ya bubanza bikaboneka ko yakubiswe umupanga mu mutwe nk'uko abamubonye babivuga amakuru ava aho ku ry'umunani akamenyesha ko bari abasumwa batatu babomoye inzu uwa mbere yinjiye asanga serugo yateramye yateramye aca arivuna babiri nabo baciye biruka wo yafashwe nawe yara Eh, yarandaye aca agwa hafi y'uwo muganga umukuru w'umutumba wa musenyi yemeza ayo makuru aranavuga ko bariko ko bararondera imiryango yiwe kugira ngo afubwe n'ubwo atabimuranga bamusanganye hari abemeza ko yoba afise imiryango aho ku musenyi tuve ibubanza tubandaniza no makuru mu ntara ya ngozi aho hatangujwe isekeza ryo kubangurira inka kurushinge mu ntara ya ngozi aha zo kwimishwa inka zirenga amajana atatu nk'uko bivugwa na innocent nta karutsimana je icyo gikorwa muri iyo ntara kwimisha kurushinge rushinge bifise akamaro kanini kuko turetse kuronka ubwoko bwiza ngo n'umwimbu mata n'inyama nabyo nyene biriyongera aborozi barashima icyo gikorwa kuko inka zabo zima ku buntu y'ingozi Apollinaire Muzagara iryo segeza ryo kubangurira inka ku ryatanguriye muri zone mivo ya komine n'intara ya ngozi kuri uyu wa mbere nk'uko bivugwa na innocent ntakarutimana jejwe ico gikorwa muri iyo ntara muri komine ngozi igikorwa catanguriyemwo kizomara hafi ukwezi hazobangurirwa inka ijana mirongo mu ntara yose hakazoshikirwa inka zirenga amajana atatu nk'uko abandanya bivuga ariko inka ziri mu ntara yose ya Ngozi zikaba zitazoshikirwa kubera ibikoresho cyane cyane imbuto n'ibindi bidakwiye Innocent Karutimana akamenyesha ko uko kwimisha inka ku rushinge bifise akamaro kanini ko haheza hakavuka inyana y'ubwoko bwiza n'umwimbu w'amata n'inyama biraheza nabyo nyene ngo bikiyongera nk'uko bivugwa n'uwajejwe ikorwa co kubangurira inka mu ntara ya Ngozi mumenya ko mu ntara yose ya Ngozi hari inka zirenga ibihumbi mirongo itandatu umwaka uheze wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe hakaba hashowe amata mu gisagara cya Bujumbura yababa maritiro imiliyoni icenda ingozi ponari muzagara radio isanganire urakoze apolinaire muzagara tugaruke kuri ya nkuru ijanye n'igenwa ry'u Burundi kurongora umuryango wa Afrika y'ubuseruko aho Dr Hagiyome ndayikengurutse avuga ko Burundi ko burariha kandi buri ku ntambwe nziza kubijaye no kuriha ibirarane u Burundi bufise muri uwo muryango hakavunira akagohe u Burundi mu gihe butwara uwo muryango kuraba ko intererano itangwa muri uwo muryango itongana ku bihugu byose bivanye n'ubutunzi bw'ibihugu biwugize ugacurabare n'ukuntu usanga igihugu kiri mu mashyirahamwe ahuza ibihugu menshi urabona nk'uburundi burimo muri onu burimo muri union africaine mu ishyirahamwe by'ibihugu bya afurika buri muri cpgr urabona buri muri crgr uca usanga ari ibintu bigoye bishobora kugira ingaruka ikomeye ku kigega cy'igihugu mu gihe bukora ibyo bintu uko bitegekanijwe igikuru ni uko haba iryo shaka cyane cyane rero nko muri afurika mu bihugu bya afurika y'ubuseruko aribyo dusanzwe turi ko turavuga ubu hariho icyo kibazo cy'uko basaba ibihugu gutanga intererano zingana kandi ibyo bihugu usanga mu bijyanye n'ubutunzi bitangana aho rero byaba bituma n'iki kugira ngo bategeke ko igihugu cyose gitegerezwa gutanga intererano zingana n'ikindi gihugu kandi badafite uburyo bungana ni ukureba y'iryo shyirahamwe ryavuye bushobora kugaragaza kuraba ingene tumbereza ukundi isanganiro inama isumba ingimba ku gihe zitandatu zirenza ko iminota mirongo itatu n'itandatu muri studio za radiyo isanganiro amakuru yacu arabandanya amafaranga harugwa ku di zirenga amajana ane n'iyishyirahamwe orikome rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta rivuga ko leta y'u Burundi yatakaje mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere Gabriel Rufyiri Alirongo yavuze ko ayo ara yari kwinjira mu bigega bya leta mu mwaka uheze ariko akaba yahereye mu mifuko y'abantu yasiguye ko arayavuye cyane cyane mu masoko mu masoko ya leta amashira hamwe leta ifise nk'umutahe hamwe n'amakomine warongoye olikome akabona ko leta yari ikwiye gukora ibishoboka ikagaruza ayo mafaranga tumukurikire muri mwaka rero w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe urabwa n'iyi raporo twakoze amadosiye ashami gutandatu n'umunani mugabo twari twaronse ijana na mirongo ine n'indwi usanga amamiliyaridi arenga amajana ane asa n'ayari mu minwe y'abantu batagomba kuyagira ni ukuvuga aya mamiliyaridi yagomba kuba mu giga cya leta mugabo ari mu minwe y'abantu ku giti cyabo ibi rero tukabona yuko byagwiriye cyane mu bisata bishaka kuri bitatu igisata cya mbere ni igisa kijyanye n'amasoko ya leta igisa cya kabiri ni mu makomine aha gatatu ni mu mashyirahamwe leta ifite n'imitahe aha hantu haragwaye cyane twarabonye ko hagwaye rwose tukizigira neza yuko umukuru w'igihugu ko yabitwemereye ko tutazobona ibi bibanganije kuko ntabwo twumva dushika twebwe icyo dukora turagira icyo twita arere twebwe turamenyesha hanyuma rero inzego zigomba guca zikora aka ni ukuvuga inama nshingamateka ibiro bya ombusumani ubugenzuzi bukuru bwa leta kuri dekote n'abandi mugabo kandi abo bose barabikora bagaca bahereza ubutungane nabwo nabo bugakora mugabo murabona yuko bidakunda koroha yuko ibintu by'ubusuma bihagarara mugabo rero dufite icyizigiro k'umukuru w'igihugu yamaze afata intumbero kandi hakaba n'umushikiranganji uri hagati mu gihugu ariko aramufasha twifuza ko n'ubu butungane nabone yojamwe n'abandi bakajyamo, mugabo bakabikora bakurikije ubuhinga n'abahinga kugira ntihagire umuntu arenganya kuko twifuza ko hari umuntu yorenganya mu bintu nk'ibi mu bijyanye hmm, ukubaho kw'ibanki y'abakenyezi ni ukujya hamwe mu mashyirahamwe no mu no ni bimwe eh, mu buryo buzofasha abakenyezi bo muri komine muyinga gushobora kwiyungunganya bishyikirizwa bishingirirwa intahe na bamwe mu bakenyezi biyungunganya mu mirimo itandukanye nk'uwo kubumba amatafari mu gihe mwishyirahamwe afaberi ihurikiyemo abakenyezi biyungunganya bemeza ko gutsinda ubwoba mu by'umuntu yiyumvamo kurangura rimwe mu ntambuko zisabwa mu ntwaro imuyinga bahamagarira abakenyezi guhishuka abo bubakanye imigambi bipfuza kurangura kugira ngo bafashanye n'inkuru ya Omer Nduwayo nta mwuga udakiza ariko ngo birakenewe kuwiyungunganya abanza kwiyumvamo akazi ashaka kwiyungunganyamwo bamwe mu bakenyezi b'imuyinga bizeye ko kujya hamwe mu mashyirahamwe no gukorana n'ibanki y'abakenyezi ari uburyo nyabwo bwo kwiteza imbere ku bakenyezi akazi ko kubumba amatafari nyine n'akazi katoroshe n'abanje ndaronka abagenzi babikora b'abagabo hanyuma ndabegera ndababaza ati none mbega nanjye munyakira hanyuma barambwira ati karibu maze gushikamo rero turafashanya ubu mbona narabimenyereye nta kibazo ndakora nkunguka nkabona yuko ndiko nditeza imbere irya banki y'abakenyezi ndibaza kandi ndizera yuko izodufasha kandi bizofasha abakenyezi benshi ideni ntawe utoritinya ariko wize umugambi ukavuga uti uyu mugambi ngiye gusabira ideni ndabona yuko ari umugambi uzotera imbere nkavuga nti rero wagiye wize umugambi neza ideni utegerezwa utegerezwa kugira ngo uduge Immaculée Nsengiyumva umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi ya Fabe asigura ko gutsinda ubwoba ku bakenyezi ari intambwe ikomeye mu bikorwa byo kwiyungunganya inzira ya mbere ni ukwiyemera umukenyezi akemera nawe ko ashoboye kugira umugambi wiwe adashobora kuwandika nagenda ahantu mu mashyirahamwe no kujya mu mashyirahamwe ni ikintu gikomeye kandi cyafashije abakenyezi batari bake nka jewe urabona ko ndi mu ishyirahamwe ry'abakenyezi nyene biyungunganya turabyigisha rero inyishu ya mbere ni ukuva mu nzu ukajya mu bandi denise ndaruhekere umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari ahamagarira abakenyezi kwegera banki y'abakenyezi kugira kugira ibaronsi ingurane gutyo ikibazo cy'umutahe cyoye kuba intambamyi murazi yuko leta y'u Burundi herutse gushiraho ibanki y'abakenyezi ahubwo twobahamagarira ko boca biyungunganya bakagenda gusaba ingurane muri iyo banki kugira ngo uwo mutahe bari bafise ku kibazo ushobore kuboneka hariho benshi usanga abonye tiko ndose utwo ndose ingenda dukore ndatujana iwacu umugabo ntamenye ibyo mfise tubahamagarira ko bose bagerageza gushira hamwe ibyo guhishanya kanya babireke baje muri ayo mashyirahamwe yo kwiteza imbere mu makoperative kugira ngo bashobore kumenya icyo boterera mu iterambere banki y'abakenyezi sesifuta ni urukino rukinwa n’abagenda n’ubumuga bwo kutabona rugakinwa mu migwi ibiri aho umugumo umwe wese uba ufi ugizwe n'abakinnyi batanu Cassien biza bigomba icegera c'umuyobozi w'ubuhinga mu ishyirahamwe ry'inkino z’abagenda n’ubumuga mu Burundi amenyesha ko muri abo bakinnyi batanu umunyegoli ategerezwa kuba abona canke abona buke buke bucana yandi y'inkino y'uno munsi na Jean Marie Vianney Ngendakumana Sesi foot ni urukino rw'umupira w'amaguru rukinwa n'abagendana ubumuga bwo kutabona rukaba rufitaniye isano n'urukino rw'umupira w'amaguru rukinwa n'abakomeye itandukaniro rikaba riri ku mategeko agenga izo nkino bisigurwa na Kasiye biza bigomba ni cegera c'umuyobozi ajejwe ubuhinga mu ishirahamwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi rukino rwa Sesi Food rukinwa neza na neza kujya ku rukino rw'amaguru musanzwe murorera rw'abatamugaye benshi bakunda kuvuga ngo bakomeye mugabo hajya bose barakomeye kimwe gusa twemeza ko umuntu akomeye iyo aciye imbere y'abaganga nk'uko amategeko abitegekanya no kuvuga abaganga batatu niko amategeko abitegekanya ni komisiyo medicale de trois médecins du gouvernement hanyuma abaganga batatu basanzwe bemewe muri leta nibo baheza bakemeza yuko umuntu akomeye canke afise ubumuga urwo rukino rukaba rukinwa n'abakinyi batanu bemewe n'amategeko y'uko ni ukuvuga y'uko mu mategeko urukino rw'umupira w'amaguru rw'abafite ubumuga cyangwa ababana n'ubumuga basanzwe bemewe n'abakinnyi batanu muri abo bakinnyi batanu bane baba bari mu migwi y'abatabona hamwe n'umunyegori ababona canke abona buke buke abo batanu rero bane baba ari abatabona neza neza atanakana na gatoyi basigaranye ni ukuvuga batabona neza bamwe bita ezavege umwe nawe ashobora kuba abona buhoro buhoro canke akaba abona mu gifaransa voya canke marvoya uwo niwe aba ari umunyegori kandi ashobora no gukora ikindi gikorwa cyo gufasha abo bakinyi abo bakinyi baba bagabuwe mu migwi itandukanye bivanye n'urugero rw'ubumuga bwabo bwo kutabona nk'uko biza bigomba abandanya abishikiriza baba bari mu migwi ko baraciye mu migwi hariyo abo batabona uko nyene baba bari mu mugwi witwa B1 ni biharuro canke novuga amasinye akoreshwa mu by'ubuvuzi muri bimwe bita mu gifaransa classification canke mu gushira mu migwi abakinyi n'umugwi wa bamwe bagize ico bita perte totale de la vue uwo mukinyi aja mwigori mu gihe abona abari mu mugwi witwa betruwa mu gihe ari mu mugwi w'ababona buke buke batabona neza abari mu mugwi bita B2 ni kuvuga B2 canke B3 wasanzwe ari cegera c'umuyobozi ajeje ubuhinga mu ishiramwe ry'inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi amenyesha ko ijambo sesi Foot ko rifise inkomoko y'amajambo abiri sesi hamwe na Foot afise isiguro zitandukanye tubabwiye Ceci Foot bari basigurira ukundi no kuvuga yuko mu bari mu gisata c'ubuvuzi cyane mu muhajerwa magara y'abantu sesi no kuvuga kivuye mu izina Terasecite lasesite lasesite rero ni ukuvuga yuko umuntu aba yatakaje ubushobozi bwose bwo kubona mu gifaransa ni perte totale de la vie hanyuma foot ni igice c'izina football mu gifaransa ni ukuvuga rwa rukino rw'amaguru bifatanye rero sesi food ni ukuvuga ni urukino rw'amaguru rugenewe abafise ubumuga bwo kutabona canke ababana n'ubumuga bwo kutabona muri bucanandi y'inkino izokwirikira kasiye biza bigomba azodusigurira ingene amahiganwa abera ku mugaragaro inkino za Sesi Foods atunganywa Jean-Marie Vianney ndakumana nawe urakenuye nino ngaho duce tunangiriza makuru twe tubafitiye mwakoze kuyategabiri yakoze na Eric Uwimana yamfashije mu buhinga bw'ivyuma haco kimwe naho nera muco yarayahagaririye Jerome Hakizimana ariko ndabashikiriza ku bw'uruganda rwa Radio Isanganiro ndabikebanure mukanya ariko muca mukurikira amakuru yo mu karere yaba amakarata karangamuntu n’amakarata y'amatora bizoba byabonetse nk'uko biri mu cegeranyo c'inama shikiranganji yo ku munsi wa gatanu igenekerezo ya mbere ukwezi kwa kane turimwo umushikiranganji wa mbere wa leta ya Kongo yamenyesheje abashikiranganji ba leta ko kugira ibikorwa byo guhingura ayo makarata karangamuntu rusansuma rw'abageze gutora no kwiyandikisha ku bageze gutora binyaruke leta yakoranije abegwa n'icyo kibazo cy'amatora na cyane cyane umugwiseni ujejwe amatora urwego rw'igihugu rujejwe gutanga amakarata karangamuntu n'igisata kijejwe gutorokanya ibiharuro byo gufatira ko statistique mu gifaransa kugira bikunde ko bikorera hamwe hazoboneke urutonde rw'abazitaba amatora ruhuriwe ko na bose mu bwigenge ntangere yahamagariye kandi abagize leta ya Kongo kugura gukura amaboko mu mpuzu kugira icyo gikorwa kizogende neza mu ntumbero yo gutorera umuti amakenga abanyekongo bafise amatora muri RDC akaba ategekanijwe mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane amatora ya anita amonge nk'umukuru na Thomas tebwa nk'icegera mu biro by'inama nshingamateka ya uganda inyuma y'urupfu rwa jacob uranya byatumye ubugira kandi perezida yoweri museveni agira ingufu zidasanzwe ku butegetsi byandikwa n'ikinyamakuru the independent among na Tayebwa nibo bantu Perezida Museveni yifuza ko komite nshingwabikorwa y'umugambi uri ku butegetsi yemeza abandi bari bifuje kwitoza muri ibyo bibanza by'umukuru n'icegera havugwamwo abashikiranganje batatu ba leta ya Uganda nta kindi bakoze atari ukwemera ibyavumerewe na yoweri Museveni umukuru w'igihugu ca Uganda urongoye umugambwe uri ku butegetsi baca baranasukura mu matora abakurikiranira hafi iza politiki mu gihugu cy'ubuganda bavuga ko uko ibintu bitera bigenda muri icyo gihugu ari uko ibyo kugena abantu mu nzego zifata ingingo bitigera biba muri icyo gihugu umukuru w'igihugu cya uganda atabiteye ku gikumu umukuru w'igihugu ca kenya uhuru kenyatta ahamagarira abarongoye kugiriranira umubano mwiza n'abanyepolitike mu gihe himirije amatora muri icyo gihugu byandikwa n'ikinyamakuru de star ababajwe n'ibyashyitse ku munsi wa gatanu uheze uwo mukuru w'umugambwe umukuru w'umugambwe odm Raila odinga yaterwa amabuye n'ugwaruka ahitwa wasin gishu uhuru yashikirije ko atamuntu Kenya numwe yategerezwa guhungabanywa azira ivyimviro vyo vya politike president uhuru Kenyatta ahamagarira abanyakenya kwirinda imishamirano bareke kumviriza abanyepolitike yitabasasa nkuyoze babemerera ibitagenda imodokari ya mbere igendeshwa n'umuyaga nkuba yarashizwe habona mu gihugu ca Tanzania byandikwa n'ikinyamakuru Mwananchi hinga mu byo gushushanya uwo mu gihugu ca Tanzania Masud Kipanya niwe yashize habona iyo modokari ya mbere igendeshwa n'umuyaga nkuba muri ico gihugu Kipanya yamenyesheje ko iyo modokari ikoresha umuyaga nkuba ari iciyumviro ciwe camutwaye amezi cumi na kumwe iyo modokari idafise ingaruka mbi ku bidukikije kubera ko ikoresha kubera ko idakoresha igitoro ifise moteri yitwa kayipi ikaba yinjizwamwo umuyaga nkuba mu kiringo c'amasaha atandatu imbere y'uko ishirwamwo ishirwamwo umuyaga nkuba ni imodokari ikomeye cyane nk'uko uwo yayishize habona, abivuga ibirori byo kuyerekana bikaba vyabereye mu nyubakwa Hotel Serena i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania ibirori bikaba vyitabwe na bamwe mu bategetsi nk'uko ikinyamakuru Mwananchi kirangiza kivyandika naha ayandikwa n'ibinyamakuru mu karere mu karere aciye arangirira mu bane mwumvirizi bwa radio isanganiro amakuru yo mu karere